صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia Alhamdulillah berkat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan salah satu syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Al-Bashir An-Nadhir, pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini Hidup di dunia ini adalah perjuangan. Hidup di dunia ini adalah kesabaran. Hidup di dunia ini adalah pengorbanan. Hidup di dunia ini adalah jihad. Barang siapa yang berjuang di dalam kehidupan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia hidayah menuju jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." dan orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh, yang berjuang di jalan kami, maka kami akan tunjukkan bagi mereka jalan kami. Masyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jihad seorang mukmin di dunia ini dalam dua hal. Jihad seorang mukmin dalam di dunia ini adalah dalam dua hal, mulazamatut ta'ah wal muhafazatu 'alaiha terus menerus melaksanakan ketaatan dan menjaga ketaatan tersebut dan jihad yang kedua adalah ijtinabul ma'asi wa wajtinabuha yaitu menjauhi perkara kemaksiatan barang siapa yang mampu mewujudkan dua jihad ini yaitu mulazamatut ta'ah wajtinabul ma'asi maka Allah Subhanahu wa taala siapkan baginya keutamaan yang besar sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh dia telah beruntung dan tiadalah kehidupan dunia ini itu melainkan kesenangan yang menipu Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah surga yang diidamankan oleh seorang muslim adalah surga yang diidamankan oleh seorang muslim diitari oleh perkara-perkara di, diitari oleh diitari oleh perkara-perkara yang tidak disukai sedangkan neraka Allah Subhanahu wa taala diitari oleh perkara-perkara yang disukai di, diitari oleh perkara-perkara syahwat masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Hal ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Huffatil jannatu bi huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat." Surga itu diitari oleh perkara-perkara yang dibenci, sedangkan neraka itu diitari oleh perkara-perkara syahwat, perkara-perkara yang berbau syahwat dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih neraka itu ditutupi dengan tabir syahwat sedangkan surga itu ditutupi dengan tabir perkara-perkara yang dibenci masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah inilah dia tabir yang menutupi surga Allah Subhanahu wa taala dan tabir yang menutupi neraka Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang membuka tabir yang menutupi surga Allah Subhanahu wa taala maka dia akan masuk ke dalam surga Allah jalla jalaluhu dan barang siapa yang membuka tabir yang menutupi neraka Allah jalla jalaluhu maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah jalla jalaluhu dan tabir yang menutupi surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda ini adalah perkara-perkara yang dibenci oleh manusia yaitu ketaatan ketaatan yaitu salat puasa zakat tamassuk bis sunnah dakwah ila tauhid dan seluruh perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila seorang muslim melakukannya maka dia akan membuka tabir sebagai yang menutupi surga tersebut dan dia akan sampai kepada surga Allah jalla jalaluh sedangkan tabir yang menutupi neraka Allah subhanahu wa taala itu adalah asyahawat yaitu seluruh perkara kemaksiatan seluruh apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah akan semakin nampak dengan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu jannata wan-nar." Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka, arsala Jibril ila al-jannah Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril kepada surga dan mengatakan unzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha lihatlah engkau wahai Jibril surga dan lihat apa yang telah aku siapkan bagi orang-orang yang berada di dalamnya kemudian Jibril pun pergi ke surga dan melihat surga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah setelah itu Jibril pun kembali dan mengatakan wa izzatuka demi kemuliaanmu ya Allah wa izzatuka demi kemuliaanmu ya Allah la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha tidak ada seorang pun yang mendengarkan surga melainkan dia akan memasukinya kenapa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah disebabkan berbagai macam kenikmatan yang tidak akan pernah putus kenikmatan yang sangat tidak bisa ditandingi dengan senikmat apapun kenikmatan di dunia ini berbagai macam makanan dan minuman, pakaian-pakaian yang indah yang terbuat dari sutra dan emas, istana-istana yang megah, istri-istri dari kalangan bidadari-bidadari yang cantik, yang kecantikannya tidak akan pernah pudar, yang tidak pernah haid dan nifas, tidak akan pernah membuang kotoran dan mereka masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah akan menjadi pasangan bagi orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lawit tala'at imra'atun min nisa'il jannah la adha'at ma bainaha bainas sama'i wal ard wa la mala'aha rihan wa la nasifaha khairun min ad-dunya wa ma fiha wa la nasifaha wa la nasifaha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha." Kalau sekiranya seorang wanita dari penghuni surga menampakkan diri bagi penghuni bumi, niscaya aroma harumnya akan memenuhi antara langit dan bumi dan dan dan cahayanya akan memenuhi antara langit dan bumi sungguh kerudung yang menutupi kepala bidadari Wanita yang merupakan penghuni surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dengan yang seperti itulah hendaknya orang yang ingin berlomba-lomba berlomba-lomba. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun setelah itu, setelah malaikat Jibril rahimani wa rahimakumullah melihat surga dan melihat berbagai macam kenikmatan di dalamnya dan mengatakan wa izzatuka la yasmahu biha ahadun illa dakhalaha tidak ada seorang pun yang melihat atau yang mendengar surga melainkan dia akan memasukinya kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar surga itu nan agar surga itu diitari dengan perkara-perkara yang tidak disukai kemudian malaikat jibril diperintahkan untuk pergi ke surga untuk kedua kalinya dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk melihat surga untuk kedua kalinya. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan wa izzatuka wa izzatuka laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun. Aku khawatir, aku takut wahai Allah tidak ada yang mampu memasuki surga. Kenapa masyarul muslimin? Karena diitari oleh berbagai perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa kita. Diitari oleh perkara-perkara yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang, yang kalaulah bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan pernah bisa melakukannya diitari oleh perkara yang, ya, yang berat salat adalah sesuatu yang berat puasa adalah sesuatu yang berat berbagai macam ketaatan-ketaatan itu adalah sesuatu yang berat kalau bukan karena inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita Masyiral muslimin rahimani wa rahimukumullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril untuk menoleh kepada sur ke menoleh kepada neraka dan melihat unzur ilaiha wa ma a'dadtu li ahliha lihatlah engkau kepada neraka wahai Jibril dan apa yang telah aku siapkan kepada orang-orang yang ada untuk orang-orang yang ada di dalam neraka kemudian malaikat Jibril pergi ke neraka dan melihatnya faida yarkabu ba'daha ba'dha ternyata neraka itu sebagian yang lainnya menaiki sebagian yang lainnya yakni min syiddati ahwaliha wa nakaliha wa adabiha dikarenakan kengeriannya kedahsyatan azab yang di dalamnya masyarul muslimin rahimani wa rahimukumullah setelah jibril melihat neraka kemudian dia kembali dan mengatakan kepada Allah wa izzatuka wa izzatuka demi kemuliaanmu ya Allah la yasma'u ah, biha ahadun wa yadkhuluha tidak ada seorang pun yang mendengarkan kengerian neraka kedahsyatan neraka kemudian dia akan memasukinya artinya dia akan berusaha sebisa mungkin dia akan berusaha sekuat tenaga agar dia tidak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia mendengar bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya yang menceritakan dan mengabarkan tentang kedahsyatan dan kengerian neraka namun ma'asyiral muslimin apa yang terjadi setelah itu malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kepada neraka setelah neraka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diitari dengan syahwat malaikat jibril pergi ke neraka dan melihatnya kemudian kembali dan mengatakan wa izzatuka laqad khashitu alla yanjua minha ahadun demi kemuliaanmu ya Allah sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan selamat dari neraka tidak akan tidak ada seorang pun yang akan selamat dari neraka dikarenakan neraka itu diitari oleh syahwat diitari oleh perkara-perkara yang kita sukai diitari oleh perkara-perkara yang digandrungi oleh jiwa kita diitari oleh makanan haram diitari oleh zina diitari oleh liwat diitari oleh barakallahu fikum riba diitari oleh perkara-perkara yang berbau kemaksiatan yang dimana bila seseorang melakukannya maka dia telah membuka tabir penutup neraka dan Na'udzubillah dengan sebab itu kemudian Allah akan melemparkannya ke dalam neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله لقد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ايها المسلمون hadirin جماعة صلاة Jumat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dan merahmati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, lau ra'aitum ma ra'aitu, labakaitum katsira wa la dhahiktum qalila." Qalu, "Wa ma ra'aita ya Rasulullah?" Qala, "Ra'aitu an-nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya kalian telah melihat apa yang telah aku lihat, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Para sahabat berkata, apa yang telah engkau lihat wahai Rasulullah? Ra'aitun nar. Aku telah melihat neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat neraka. Berbagai macam siksaan Berbagai macam kedahsyatan dan kengerian neraka disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik secara langsung atau tidak secara tidak langsung. Secara langsung yaitu di malam Isra wal Mi'raj dan secara tidak langsung yaitu melalui mimpi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan sebab inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya sedikit tertawa dan banyak menangis dikarenakan melihat kengerian neraka yang sangat menakutkan barakallahu fikum dan dengan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa dengan doa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban dalam hadis Anas ibn Malik dari dari diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah sallallahu eh, bahwa Anas ibn Malik mengatakan kana aktsaru du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dahulu kebanyakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami, berikanlah kami di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah dan di akhirat kebaikan. Wa qina adzaban nar dan selamatkanlah kami dari adab neraka. Masyiral muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا من ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة